Unaster Rebbe Halimelech ist geworden sehr freilich. Ist geworden sehr freilich, Halimelech hat der abgelegte Film und hat alles geputzt, die Brille ungeschickt nach die Fielers die zwei. Und Nase die viel dicke Fehler haben viel dicke viel haben viel dicke viel haben sie und dass die viel dicke viele haben viel dicke Monaster Rebbe Halimele Is geworden mehr freilich Is geworden mehr freilich Halimele Hat er aufgesetzt das Kittel Und er alles getont dem Kittel ungeschickt nach die Zimbras die zwei. Und als die Zimbel, dicke Zimbler haben Zimbel, dicke Zimbel, haben Zimbel, dicke Zimbel, haben sie. Und als die Zimbel, dicke Zimbler haben, Zimbel, dicke Zimbel haben, Zimbel, dicke Zimbel haben, sie. Und als die Fiedel, dicke Fiedel haben, Fiedel, dicke Fiedel haben, Fiedel, dicke Fiedel haben, sein. Und als die Fiedel, dicke Fiedel haben, Fiedel, dicke Fiedel haben, Fiedel, dicke Fiedel haben, sie. Und als die Rebbe, alle Melech. ist geworden gar stark frell. Ist geworden gar stark frellig, allimelig. Hat er abgemacht auf Dole mit dem Jamisch Rapnaftole, ungeschickt nach die Peglas, die zwei die bekker, ikke bekkela haven, bekker, ikke bekker haven, bekker, ikke bekker haven, se pickla haben pickel, dicke Pickel haben Pickel, dicke Pickel haben sein. Und als die dicke Zimmler haben Zimmericke, Zimmer haben Zimmericke, Zimmer haben sein. Und als die Zimmericke, Zimmler haben Zimmericke, Zimmer haben Zimmericke, Zimmer haben sein. Und als die Federicke, Feder haben Fehler, dicke Fehler. dicke Fiedel haben Fell. Und uns die Fiedel, dicke Fiedel haben Fiedel, dicke Fiedel haben Fiedel, dicke Fiedel haben Fell. Hey, hey!